บุ๊กทูห้าสิบหกนำมือเสานัมืเสาความรู้สึกกาม g ักกาม m ักมีความรู้สึกต้องการ อยากก็ hứng thú có hứng thú เรา มี ความ รู้สึก เรา ต้องการ เรา อยาก chúng tôi có hứng thú chúng tôi có hứng thú เรา ไม่มี ความ รู้สึก เรา ไม่ ต้องการ เรา ไม่ อยาก chúng tôi không có hứng thú chúng tôi không có hứng thú. Klua Bị hoảng sợ Bị hoảng sợ ผมกลัว Tôi bị hoảng sợ Tôi bị hoảng sợ ผมไม่กลัว Tôi không sợ Tôi không sợ มีเวลา có thời gian có thời gian เขามีเวลา anh ấy có thời gian anh ấy có thời gian เขาไม่มีเวลา anh ấy không có thời gian anh ấy không có thời gian bừa buồn chán buồn chán thơ bừa chị ấy buồn chán chị ấy buồn chán thơ mấy bừa chị ấy không buồn chán chị ấy không buồn chán hiểu bị đói bị đói Khun hiểu máy. các bạn có đói không các bạn có đói không Khun hiểu คุณไม่หิวหรือ các bạn không đói hả các bạn không đói hả กระหายน้ำ บีคัตบีคัตพวกเขากระหายน้ำกักบาทคัตกักบาทคัตพวกเขาไม่กระหายน้ำกักบาทคงคัตกักบาทคงคัต